Jag gick mig ut en sommardag i gröna lunden mötte jag en flicka som var mycket skön, hennes smak finns ej hör. Trallali, trallala, trallali, trallala, trallali, trallala, trallala. Vi satte oss i lunden ner, vi språkade om kärleken och vill du bli min lilla vän så blir jag din igen tralla, tralla vi, tralla, tralla vi, tralla, tralla. Om åtta dagar kan du ge svar sen du frågat har din mor och far. Fred är säkert, viljan din tror jag säkert du blir min. Tralla-li-tralla-la-la-la Tralla-li-tralla-la-la-la dralla Trallali, trallala, trallali, trallala, trallali, trallala, trallala. förlovningsringen jag dig ger Låt mig ständigt få den se Och glöm mig ej min lilla vän Jag ska aldrig glömma dig Trallali, trallalala, trallali, trallalala Trallali, trallalala, trallalala När åtta dagar förgångna var Hade flickan fått sig en annan far hon skriver då ett avskedsbrev, jag bleknar lederlig Trallali, trallala, trallali, trallala, trallali, Min sorg var stor, det kan ni tro, jag varken dag eller natt fick ro Jag gick min väg fast den var lång, jag gick den dagen lång Ajöss min far, ajöss min mor, ajöss min syster, ajöss min bror Nu reser jag till främmande land, kommer aldrig mer igen Trallali, trallali